Cântarea care se va asculta am compus-o în 30 aprilie 1970, iar după o săptămână, asupra țării noastre s-au abătut cele mai mari inundații din istorie. Fiți atenți, vă rog, mai ales la strofa a patra. O voi recita. Oameni, să căutăm pe Domnul, Cel ce poate ne salva altfel bine a ști din vreme ce ne poate aștepta. Doamne, vin cu mulțumire, fiindcă țara ne-o păzești. Nu că am fi mai bun ca alții, dar în răbdarea ta aștepți. Yeah atâtea țări din lume, oamenii se războiesc. Noi răscoale, noi războaie, oamenii azi pregătesc. Doamne, vine cu mulțumire, fiindcă țara mi-o păzești. Cât am fi mai buni ca alții, dar ne arăți că ne iubești. Oamete și ciumi și boale, pământenii chinuiesc, ba, amenințați de lavă, oamenii se risipesc. Doamne, vine cu mulțumire, fiindcă țara mi-o păzești. Însă tu prin toate acestea vrei pe toți să ne trezești. zi și crezuri false, buceresc pe aceia răi, N-au primit iubirea sfântă Spre a fi copiii tăi. Doamne, vine cu mulțumire, Vindecă țara mi-o păzești, să câtă vreme, Doamne, ne mai rabzi și mai aștepți. Oameni, să căutăm pe Domnul, Cel ce poate a ne salva altfel bine ea știi din vreme ce ne poate aștepta. Doamne, vine cu mulțumire, fiindcă țara mi-o păzești. Nu cam fi mai buni ca alții, dar în răbdarea ta aștepți. Nu cam fi mai buni ca alții, dar în răbdarea ta aștept. Și acum e la fel. Oare cât va mai aștepta Dumnezeu ca să ne trimită o nouă urgie cumplită? Ah, Doamne, ajută-ne să-ți mulțumim numai nu și să răbdăm, fiindcă nu suntem mai buni ca alții.